ahe mwiriwe mwebwe mwese muteramanye na hadisi anganiro tubahani ikaze muri aya makuru mu kirundi ya nyuma yo kuri wa gatandatu aya nayo tukahera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira umugambwe sabanye Frodebu uramutswa inzego nshasha kuva kuri uyu wa gatandatu Frederic bamvuga inyumvira akabagiye agiye gusubirira Leonce Ngendakumana aha muri ano makuru Leonce Ngendakumana akadusigurira ko ibiringo by'iwe byari byaheze mu gihugu cy'u Rwanda kuva kuri uyu wa gatandatu harakoraniye inama igira mirongo ibiri n'indwi y'abakuru b'ibihugu ba Afrika mu bizigirwayo hakaba harimo n'ikibazo cy'u Burundi ariko Burundi bukaba butitavye iyo nama ivyo nabyo ngo akaba ari uruhombo runini ku Burundi nkuko biza gusiga asigurwa n'usanzwe akurikiranira hagufi ibibazo bya politike Pierre Traverse Ngiyumva mu bijanye n'uburimyi ikawa yo kwitonorero gigakenke ni muri commune Gatari ntare ya Kayanza niyo yarayitahukanye kibanza cya mbere mu ikawa ifisa kanovera keza mu Burundi ku makoperative be n'amatonorero 86 cumi ya mbere yose nayo mu ntara za Kayanza be na Ngozi mu mpera ya yano makuru ni Kalimanzira nayo Christian Savye mugenzi wacu akaza rudushikana mu nyakabiga aho urwaruka rwaho rusangira ijambo biciye mu muziki no mu nkino mukanya kanya ni donido mu buhinga bw'ibyuma ni Eric w'imana ugiye kwashikiriza amakuru ni Placide niyo mu ngere sangwa isanganiro inama isumba amakuru mu kirundi tuyahere mu bivugwa mu mutekano umuntu umwe yarayishwe agandaguwe n'abasirikare bakorera mu ishyamba cimeza rya rukoko ni mutumba wa kagwema aho hari ku mu w'ejo ku munsi wa gatanu ibyo nabyo bikaba byemezwa n'umukuru w'umutumba wa kagwema aho nyine igihanga hakaba haraye humvikanye amasasu atari make mu gipolisi bakavuga ko bari bisuma amafaranga be n'amatelefone bitamenyekanye igitigiri bikaba byibwe igihanga specialitas kabanyana uwo mugabo yishwe arashwe n'abasoda azwi ku izina rya miburo akaba atarakomeye neza mu mutwe nk'uko umukuru w'umutumba wa kagwema muri komine gihanga aho uwo muntu yari asanzwe aba abimenyesha amakuru twakuye aho mu kagwema rero avuga ko uwo mugabo bivugwa ko yaragwaye agwaye mu mutwe ngo yabonye umusoda ariko arirenganira aciye iruhande y'inzu yabamwo igihe cy'isaha cumi n'imwe z'umugoroba acafata umuheto asa n'uwumurasa ngo nk'uko ahora abigira abandi banyagihugu babana afata n'ubuhiri yateyemo imisumari akubita wa musoda uwo nawe ngo atane inkoho yari afise ngo yaguye mu gahunzwe aca ahunga asubira inyuma ku kirindiro aho asanzwe akorera mu ishyamba kimeza rya rukoko hepfo gato y'uwo mutumba wa kagwema haheze akanya ngo yaciye azanana na bagenzi we baca barasa wa mugabo miburo ataritaye imana ubwo nyene mu gatondo kuno wa gatandatu umukuru w'umutumba akaba yatumenyesheje ko ariko arazaba ingene yofubisha uwo mugabo kuri santire gihanga naho igihe cy'isaha ine y'ijoro muri rino joro ryakeye humvikanye amasasu menshi cyane yanatumye abanyagihugu barara batekewe n'ubwoba mu ntwara no mu gipolisi basigura ko amasasu yarashwe n'abajejwe umutekano bari bagiye gutabara abanyagihugu bariko barasahurwa abo basuma rero ngo bari bafise inkoho imwe bayinyegeje mu isashe niniya ngo bashize ku mamashini ahura umuceri begeranya abahakorera bose babahenda ngo bafise umuceri ngo barondera ababarangura niho baca babaka amafaranga yose n'amatelefone bari bafise tutashoboye kumenya igitigiri umukenyezi umwe basahuye ngo yakomye induru abakurikira ngo baciye barasa hejuru kugira ngo bave inyuma niho rero abajejwe umutekano baca baguma barasa bagiye gutabara abo banyagihugu yubanza Space karitasi kabanyana hajya isanganiro urakeneye sipesi karitasi kabanyana tuve umutekano tuje muri politiki aho hariko habera inama y'abakuru b'ibihugu igira mirongo ibiri n'indwi ba afurika mu gihugu cy'u rwanda i kigali iyo nayo mu bizigirwa ko hakaba harimo ikibazo ku burundi ariko u Burundi bukaba butitabye iyo nama bimwe mu bizohigirwa na mugenzi wacu marie ange mu kwigwa muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu ba harimo ikibazo c'ingorane uburundi bumazemo umwaka icegera c'urongoye umuryango wa Afrika Dr Erastas Mwencha mu kiganiro yatanze ejo kubamenyesha makuru yamenyesheje yuko mu bibazo bizokwigwa harimo ikibazo cyo kurungika inteko zoza gufasha kugarukana amahoro mu Burundi ico cegera cha Draminizuma yamenyesheje yuko abarundi bari barungitse gufasha gutegura iyo nama bose bavuyemo batamenyesheje igituma bagiye aha mukibuka yuko kandi umuhuza wa matati Burundi burimwo Benjamin Mkapa yamenyeje yuko ivyavuye mu biganiro vyabereye iyarusha muri nondwi bigizwe ahanini nibizokwigwa mu biganiro bizokurikira bizovugirwa nabyo nyene ngaho muri iyo nama nkuru y'abakuru b'ibihugu ba Afrika kugira ngo nabo nyene bagire ico babishikirije ko ibindi bizokwirwa muri iyo nama ni passport nshasha y'abanyafrika izotangura kuronswa ahanini abakuru b'ibihugu n'abashikiranganje imigenderanire hari kandi mu bigiye kwigwa isubirizwa rya Nkosazana Dramnizuma arongoye uwo muryango w'abanyafrika ukugwanya iterabwoba hamwe no kubahiriza agati y'akabakenyezi Beninkewa urakeneye mariya ange ngo ibintu bizokigirwa muri iyo nama iriko ibera i kigali mu gihugu cy'u rwanda ngo ni inkoramutima ku iterambere ry'ibihugu ibyo bigashikirizwa n’usanzwe akurikiranira hafi ibya politiki Pierre claver nsengiyumva aho amenyesha ko Burundi bushobora kuhungukira ibitari bike mu bijyanye n'umutekano mu kurangwa mu gihugu gikomeye gihambaye mu buruja n'uruza rw'abantu mu bijyanye n'ubudandazwa mu bijyanye no kunyarutsa ingendo n'ibindi byose murabye kuri kimwe kimwe mu byo bazokwigira aha i kigali mubona uburundi busibye cyangwa ntibujeyo hari kinini bushobora guhomba mugerageje kuraba aho igihugu gisanzwe gihagaze mu by'ubutunzi cyangwa mu bya politiki eh, kubera ari eh, inama ivuwe abaserukira ibihugu byabo ku rwego rwo hejuru cyane eh, ni byiza ko igihugu kimwe kimwe kiba cyahishikiye kigashobora guterera mu byiyumviro biba biriko biravugwa kuko hariho ingingo nyinshi zifatwa eh, zerekeye ibice byinshi by'ubuzima bw'ibihugu nico gituma hariho n'izindi nyungu muba ko nk'ibihugu nk'uburere ni vyiza rero ko igihugu kimwe kimwe kiba kihari kugira ngo ijwi yabo ryumvikane muribaza yuko ijya nama iri kibera i kigali ishobora gutorera inyishu ibibazo bya politiki n'umutekano muke biri hano mu gihugu eh, barinze bavyibaza kugishyira icyo kibazo uh, ku rutonde urutonde rw'ibizokwigwa ni uko eh, bashaka guterera nabo nk'ibyiyumviro eh, kuko murazi ko hariho byinshi eh, bishobora kononekara iki kibazo cy'uburundi kiramaze kurenza umwaka ubu rero harashoboka ko abantu bamwe bamwe batangwe kubona ko kibandanije gishobora gutera uruhagarara ku bihugu bibanyi ku bihugu byo mu karere eh, cyangwa imbere hakaba n'ingorane nyinshi cyane ni nk'uko baba bavuniye akagohe abarundi bari muri ibi bibazo ari abashamiranye mu bya politike bati ahubwo nimurabe ingene ibi bintu mwobiheza hakiri kare kuko ubundi nibyabandanya cyane muhazogera igihe mudashobora mwebwe nyine kwishoboza mwenyine rwose nibaza ko hari inyishu bazotora ataba abarundi Pierre Claver Nsengiyumva akaba akurikiranira hafi vya politike tukaba twagerageje kurondera abaserukira leta y'u Burundi kugira batubwire ibijanye nuko leta y'u Burundi yoba yarahamagaye abo yari yararungitse mu nteguro y'iyo nama ariko tukaba tutashoboye kubaronka tukiri mu vya politike nyene umugambwe sabanya Frodebu uramutswa inzego nshasha Frederic bamvuga inyumvira akaba agiye gusubirira Leonce Ngenda kumana ubona wakabicegera curongo yo mugambwe ivyo bikaba ari vya byavuye mu ikoraniro ridasanzwe ry'uwo mugambwe ryo kuri uno wa gatandatu Leonce Ngendakumana akavuga ko yari yarangije ibiringo byiwe bibiri akanahakana ko itogwa rya Frederic Bamvuga inyumvira atasano rifitaniye n'itangwa ry'imihoho giwe mu runanisa na Hede tumukurikire E, batoye umukuru w'umugambwe abanyapurodebu n'umushingamateka bamvunyi ba Federico cegera cy’umukuru w'umugambwe enda kumana rero hanyuma umunyamabanga mukuru w'umugambwe ni Nahimana Pierre Claver nibaza ko byobera karorero abandi dusangiye amabanga yo kurongora umuga yo kurongora umugambwe hambuka mu yindi migambwe bikongera bikanabera akarorero keza Ah, baba bajejwe amabanga nk'urwego rw'igihugu cyangwa ahandi hose umuntu ashingwa amabanga afise ikiringo gihera giheza akamenya yuko ubuzima bubandanya ashobora kubandanya afasha ari mu kibanza ari mu kindi kibanza cyangwa agakora ibindi kuba yatowe atari mu gihugu bizokoroha k'umugambwe awutwara hanze hari abakuru b'imigambwe batari bake nta ngorane na ntonya irimwo kuko haraje n'ubuhinga bwa none eh, tuvugana iminsi yose kanatsinda umukuru w'umugambwe arabubazwa arabuserukira imbere y'amategeko ariko burya inzego zirongoye umugambwe nk'iwacu ni urwego rwitwa inama nkuru y'umugambwe ku rwego rw'igihugu hakaba na komite nshingwabikorwa usanga abarongoye eh, bitwa abayobozi b'umugambwe ariyo bari ntango nandoye atowe yaheruka gutanga imihoho mu runani senarede mbega ziba byari bifitaniye isano kugira mutegure ngo aze gutwara umugambwe oya nta sano kuko kuba muri senarede uri umukuru w'umugambwe cyangwa utari umukuru w'umugambwe eh, si ikibazo kuko harimo benshi atabigambwe barongoye noneho nanje nariyo ndongoye umugambwe urumva urongoye mugaca utawurongoye kuba umuntu wanyu wa senarede nta ngorane na ntoyi nta sano na rito yajya yapitse kandi ntiyigeze ava muri senarede yavuze ati aya mabanga mwari mwanshize muri senarede ndabona atajyanye n'ingene ndiko ndakora n'ingene ubu aho undi sangwa muri sanze kuri radiyo amakuru kuri hadisanganiro mu kirundi arabandanya dutandukira ibijanye n'uburimyi kawa yashowe ku itonorero ni muri komine gatari intara ya kayanza niyo yaraye itahukanye ikibanza cya mbere mu ikawa y'akanovera mu burundi bwose mu matonorero n'amakoperative y'abarimyi yari mu ihiganwa mirongo umunani n'atandatu icumi ya mbere yose akaba ariyo mu ntara za ngozi na kayanza ika kayanza ja apolinaire muzagara mu ntango y'iryo higanwa ryo kumviriza akanovera k'ikawa ya mbere mu burundi ryateguwe n'ishyirahamwe ry'abanyamerika alliance for coffee excellence ubwoko bw'ikawa mirongo inani na bitandatu nibwo bwari mu ihiganwa buvuye mu mihingo yose y'uburundi habanje guhonja abahinga barundi basigazamwo ubwoko mirongo itanu bw'ika gutyo haca abahinga mu guhonja b'abanyamahanga baciye nabo batora ubwoko mirongo itatu n'icenda bwiza bushobora kugugwa neza hanze kuko wari ikawa y'akanovera irenza ibice mirongo inani na bitanu kw'ijana ariyo bita cafe de specialité mu gifaransa muri izo ikawa yabaye iya mbere niyo ku itonerero ry'igakenke muri komine gatara mu ntara ya kayanza mu bwoko cumi bwa mbere indwi nizo muri iyo ntara ya kayanza tatu mu ntara ya ngozi zose uko ari icumi za mbere rizishyirahamwe grinko y'abasuwise banabaye aba mbere umwaka uhetse abarimyi b'ikawa barahatoreye akoyokwe kuko turetse igiciro cya bose cy'amafaranga amajana ane ku kiro bashoye banarongejwe agashimwe k'amafaranga arenga gato igihumbi n'amajana atandatu ku kiro cyose cyashowe muri iryo shyirahamwe bavuga ko atabuhinga bundi bakoresheje atari ukwama hafi y'umurimyi w'ikawa kuva ku ipikinyeri gushika bashore iyo kawa ingozi ponari muzagara hajyo isanganiro urakeneye apolineri muzagara amahegitari ashika ku ijana na mirongo itanu ku majana ane na mirongo itanu ateyemwo ibigazi by'ishyirahamwe savono niyo yariwe n'udukoko tumeze nk'utunyabwoya mu ntara ya bujumbura wujejwe izo ndimo z'ibigazi ziri mu kivoga muri komine ya mutimbuzi muri iyo ntara ya bujumbura sirire singejeje akavuga ko utwo dukoko dukokora amababi kandi mu mwanya muto ariko ngo bariko baragerageza kubigwanya celestin blaise yo kubgaya bumeze nk'ubuntu bw'ubunyabwoya gukorokeye ko gaca mubyimba umubiri umubiri wose kaguma ukaguma wiyagaza ubwo bunyabwoya burya amababi y'ibigazi ngo kandi bwari bumaze gushika ahari amahegitari hafi ijana mirongo itanu sirire sigejeje arabizo ndimo z'ibigazi bya savonor avuga ko bariko bakoresha umuti witwa dirisiba ngo naho haheze hafi indwi zitatu bwadutse ubwo bunyabwoya ngo buriko burahera arashiye nk'indwi nka zitatu twarabonye koko hadutse ubunyabwoya burya ibigazi kandi bukabirya cyane aho bumaze gushika burabirya kandi bubyihutira ni ibintu biteye ubwoba uri kurabiraba yamara kandi twace dufata ingingo zikwiye ku buryo ubu turi ko turabupompa n'umuti turabona yuko mu minsi mikenyi buzoba bwamaze guhera mu mirima ntitwoshobora kuvuga ngo bwaje buzananya hanaka kuko ubwa mbere hoho mu mirima iwacu twabonye bwaduka ubugira kabiri mu micungararo yaho turi ntabwo turabona kandi ntabaratubwira ko buriyo ari nacyo gituma tuvuga ngo bwaje buzananye hehe ntitwibaza yuko hari umwimbu uzogabanuka ngo nuko byaba byarariwe kuko nimba koko bwarahariye bwariye mu bibanza eh, bitonyi ugereranije n'aho dusanzwe dufise kandi kuko twasanze tumaze kubikura mu nzira twamaze kubwisha nta kintu tubona yuko kizopfa aho rero ngo hari n'amahegitari ijana n'abiri y'ibigazi bya ruzizi ubwo bukoko butanguye kubonekamo urakeniye Celestin Blaise Daniel Mazaraisha arongoye iyo ntara ya Bujumbura mu by'uburimyi n'ubworozi amenyesha ko bariko baragerageza kubugwanya kandi ko yizeye ko ubwo bukoko butazotandukira ibindi bitegwa biri mu karako karere tumukurikire kandi hariho ubukoko bwateye igiterwa cy'ibigazi na cyane cyane muri urya murima muniniya wo mu kivoga mu komine ya mutimbuzi twarabumenye ko bwateye kandi ubu bariko bagerageza kubupompa kugira ngo barabe ko bwogabanuka bwohera no guhera mwari bwabubone muri ibi bihe mu bisanzwe burya bukoko ntabwo twari tumenyereye ni ubukoko no ukwita ko ari bushasha mugabo kubera bwaraduteye amakenga hanyuma aho tubimenyeye twaciye tugerageza kubimenyesha ikigo kijeje kugwanya udukoko twonona ibitegwa nabo nyene baraje hamwe n'ikigo kijeje ubushakashatsi naco nyene izabo cararungitse abahinga gushika ubu baracakekeranya ko rujya rukoko tushobora kuba twitwa amakosheniye bene mutinya ko bishobora kuba bija handi ahari bigazi canke bikazohava bijyana n'iyindi mirima ubwoba ntibwobura kuko turavye uko bujya bukoko busanzwe bujya bwonona ikigazi turafise ubwoba yuko hamwe buto tuto bupompa tukabugwanya bushobora gutandukira iyindi mirima y'ibigazi kandi ingaruka mbi yoba nini cyane eh, ubu kuva aho nabo nyine eh, ijya entreprise sabonoro isanzwe ifise ujya murima munini yaba ibigazi iboneye ababijejwe hajya mu murima abakurikirana ujya murima iminsi yose baraciye bafata ingingo y'uko bagura umuti eh, n'amapompe bariko barabupompa kandi ko burapfa twibaze yuko mu minsi mikeyi buzoba bwaheze uburongo ishyirahamwe ry'abagendesha amapikipiki mu Burundi akavuga ko agiye kwegera abategezi kugira ngo batorere umuti ico kibazo n'inkuru ya bukeneza rendezire abagendesha amapikipiki mu ntara ya bubanza baridoga ko baguma bafatwa bazira utujabitugu bita jire akarorero na banyagihanga nk'uko umwe muri bo abivuga kugera ubu batubwira ngo ngo ni murazigura ku nguvu ni ukuvuga twebwe amajire turayemera turemera ijire imwe ko ya kabiri bavuga ngo ngo umumotari yambara ijire ngo n'umukiriya yambara ijire twari mu nama ku mpanda na buri amatari na komiseri bose niho bari bari buri amatari uwo munsi twagiye twumvikanye yuko ijire ya kabiri nawe natumva ikintu akamaro imaze kuko atamukiriya yambara yo kwambara ijire twe kugera turemera ijire imwe kandi naho ntitwumvikanye ko ku giciro izo bafise nta nizo twemera kuko ni n'amapirate nta n'uzo zavuye naho utanga amahera bakubwira ngo ijire kirakogwa zo nzego ziriko ziradukandamiza uyu munsi ari inzego fata kibanza ata muntu umwe yatoyemo n'umwe muzamutabu ibubanza hariho abafunzwe abantu imisore indwi urongoye amutabu mu Burundi asigura ko ivyo bibazo agiye kuvyicarira kuko ngo ingorane yari uko amutabu yari yaragize ibibazo by'uburongozi ku rwego rw'igihugu ndayegamiye aratemo bibiri na cumi na gatatu ryari tuye muhuze w'abarundi kugira itunganya amatora ntacyo ko nk'abashinze ishyirahamwe amutabu turashoboye kugenda mu butungane ubu rero ikaba yararose uburenganzira bw'ubutungane n'uburenganzira bw'intwaro yo hagati mu gihugu uburero rero amutabu igiye guhaguruka ivyo bibazo byose byari byugarije abamotari mu gihugu cose duhereye cyane cyane muri iyo ntara ya Bubanza ku kuvyereka ivy'amajire ni gikorwa leta isaba abagendesha amapikipiki mu nzira yo kugira bashobore kumenya abakora uwo mwuga nico gituma twari ko turavuga ko ico gikorwa gitegerezwa kuva ku gwego rw'igihugu rwa Mutabu ku basanzwe bafise ibibazo mu ntara ya Bubanza tugiye kwegera abo bantu bari basanzwe barongo ya Mutabu mu ntara ya Bubanza tubatunganye hanyuma dushikire n'abategetsi mu ntara ya Bubanza ku vyerekeye bapfunzwe birashobora gushika ugasanga abo bafunzwe ku makosa yabo nimba bo bafunzwe ku kibazo c'amajire tugiye guhaguruka kugira tuvugane n'abarongoye izo komini yo ntara n'igipolisi ku vyerekeye ico kibazo c'amajire amotabo akaba ari ishirahamwe ry'abunguruza abantu ku mapikipiki inkuru ya karimanzira Kalimanzira uno munsi akaba dushikana ku kibuga cy'inkino cy'ishure ryisumbuye rya Lycée Kepers yo mu Nyakabiga ningaha muri commune ya Mukaza aho dusanga ugwaruka rusangira ijambo biciye muziki be no gukina umupira w'amaguru iryo jambo bakaba barikuye mwisekeza ishira hamwe New Generation ryatanguje mu gisagara ca Bujumbura iryo bise gira ubuntu gwaruka rukaganira uko gotorera inyishu ibibazo ivyo byose bidaciye mu ngimba ngo kuko ngo inama isumba ingimba uno munsi ni Christian Sabye icari gihambaye gusumba no kugira ubuntu icivugo cisekeza ishiramwe new generation rimaze igihe gitari gito itanguje mu gisagara ca Bujumbura dushime Dorine ajeje gutanga amakuru muri new generation araduha intumbero y'iryo sekeza ni mu ntumbero yo gutanga ubutumwa bujanye no gushira hamwe kugira ngo gushikira urwaruka kugira ngo tubumvishe yuko mu guharanira ibyo bifuza canke ivyo bashaka rukoze ibintu bitandatu batagira tubwire eh, icyo ariko barakora uno munsi nicyo kizokwerekana icyo bazovamwo mu myaka iri imbere bigisha akarangamutima icya kabiri tubigisha tubigisha gufashanya icya gatatu eh, kwinonora imitsi eh, kugira ngo bagume bafite amagara meza ubwa kane eh, guteza imbere ubwenge bwabo icya gatanu kwiga umwuga uzobafasha mu buzima bwabo bwa minsi yose hanyuma ubwa gatandatu kuganira guhanahana ijambo n'abandi gukina kuririmba gushika ushobora gucisha vyumviro byawe mu buryo ariko budakoresha ingufu nzokira Egide ni umwe mu rwaruka bwo muri zone bwiza yaronse izo nyigisho aratubwira icyo yungutse tugatangura kwiga umugambi wo gushinga amashyirahamwe cyangwa amakoperative na cyane cyane dufatiye mu karere kacu ka zone bwite cyane cyane dufashijwe na new generation kuko baduha inyigisho zitandukanye batubwira n'ingene twokwitwara mu kugira tube imboneza eh, muri kazoza na tube uburundi bw'uno munsi apana uburundi bw'ejo bw'uno munsi ubwa mbere hanyuma dushikire kuri burundi bw'ejo mwomenya ko iryo sekenza kugira ubuntu rizobandaniriza hagati mu gihugu mu ntara z'amakamba gitega bubanza be na urakeniye Christian savya kabari no kuri yo karimanzira yawe turangirije ko ano makuru mu Kirundi hari kabadufatiye agati twibutse ko umugambwe sabanyafrodebu uramutwe inzego nshasha kuva kuri uyu wa gatandatu ugiye kurongora uwo mugamba akabali Frederic bamvuga inyumvira akabaje gusubirira Leonce ngenda kumana ubona bakaza akaba ari cegera no mu gihugu cy'u Rwanda kuva kuri uyu wa gatandatu harakoraniye inama igira 270 y'abakuru bihugu ba Afrika mu bibazo bizohigirwa hakaba hari ikibazo cy'u Burundi ariko Burundi bukaba cyayitavye ivyo navyo ngo ni runini nk'uko mwavyumvise bishikirizwa no gukurikiranira hafi ibibazo vya politike Pierre Claver Nsengiyumva mwakoze mwebwe mwese mwatukurikiranye